Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahdah və salatu və salamu alə mənlə nəbiyyə bədə əmə bəd. Ee, keçən dəfə təbii ki, biz bir iki söz dedik və təbii ki, məqsədimiz islahdır. Həm şəxsin, şəxsin, həmçin vəziyyətin. Lakin görürük ki, yəni adam islah olmaq istəmir Bəs biz tamamilə başqa məsələdən danışırıq, o isə başqa məsələni ortaya qoyur. E, məsələ əqidə məsələsidir, minhəc. Şəxsi məsələlər, o şəxslər özləri var. O gedib hər kəs özü həll eləsin o söhbətləri. Burada isə dini məsələdir. Dini məsələ. Adam doğrudan da e, bəzi məsələlərdə aydın deyil, tam olunub. Ona görə ondan tələb olunub ki, Burada heç nə yoxdur. Bir dənə çıx, deyirən ki, bəli, mənim mövqeyim bu məsələdə budur, budur, budur və salam. Yoxsa məsələn, deyir ki, yox, sən lənət eləmək olar, mən başlayır mübahisə eləməyə. Mən mübahisə eləmirəm. Mən sadəcə dedim ki, bu əməl kişiyə çox yaraşmır. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, necə Buxari Müslimdə, Abu Saidin Xudrin rivayətində o vaxt ki, qadınlara dedi ki, Bəs ən çox cəhənnəm əhlisi gördüm. Və səbəbin də deyir ki, onlardan səbəblərdən də biri çoxlu lənət eləmək idi. Ona görə dedim ki, yəni bu şey yaraşmır çox lənət eləmək. O ki, qaldı bəddua eləmək. O barəyə heç mövzu heç əslən girişmək istəmirəm. Mənə maraqlandırır dini məsələ, əqidə məsələsi, münhəc məsələsi. Biz bu adamdan istəyirik aydınlıq getirsin. Birinci deyirlər ki, çünki adam ittiham, kimlər ki, ittiham olunub təkfirdə, xavaricilikdə, olan adam onlarla gəzir, onları gözəl münasibətdədir və onları heç ə, e, əslən onlardan heç təkfirçi də saymır. Hansı ki, alimlər belə adamlar təkfirsiz, belə fikir sahiblərini təkfirçi sayır. Ə, e, ona görə dedik ki, bəs onların da arasında, onlar üçün də maraqlı olar, hətta xavaricilər üçün ki, onlar deyirlər ki, yox ki, o tövbə eləyib. Və ona görə burada heç nə yoxdur, burada bəyanlə tövbə. Yoxsa kimsə mənə 2005-ci ildə ayın neçəsi, bir dənə az qalıb ayın havanın dərəcəsi neçə idi, onu yazılmasın. Söhbət ondan gelmir, sənə kim yazıb, hətta o sən vardı, o pis şey nəsə yazıbsa, sən o adamla münasibətdəsən, oturub durursan, gülürsən, onun növ çıxardı sən üzə. Yəni, qəribədir bu vəziyyət. Yəni, biz nədən söhbət gedir burada? O <laughs> hansı məsələni yəni, ortaya atır. Burada söhbət gedir. Və biz cavab istəyirik. Deyirlər ki, sən tövbə eləmirsən. Nədən eləmirsən? Eləmirsən, yoxsa yox. Bunun nə var ki, bunu cavab verməyir? İkinci, və artıq neçə dəfə bunu təkrarlayır. Kafirlərə üzr axtarmışıq kafirə müsəlman demişik. O, kim, hansı, o kimdir o kafir? Nə üzürdü o? Aydınlıq yetir. Cahillik üzür o və salamı biz cahillik üzür görürük. Elhamdülillah. Ee, nə demişsən, gah demişsən bayraq, söhbəti misal gətirirsən, bu tərəfdə demirsən ki, yəni üzr görməmişsən, bu tərəfdə o məsələlərə toxunmuram mən. Sadəcə mən aydınlıq yetirmək lazımdır. Bu məsələlər vardır. Hətta qardaşlar bilsinlər kim kimdir. Həmçinin deyirsən, e, fikri məsələyə görə cəmaata təkfirçi deyirik. Yox, heç vaxt təkfirçi fikri məsələyə görə demək olmaz. Aydınlıq yetirmək lazımdır. Deyir ki, sən ki, vərəq, mənim nizaminin şeiri var, aydındır ki, mənimdir. İndi biri sabah yazar nizaminin şeiri ilə nəsə vərəq paylayar, yenə biləcək sənindir. Yəni, bu elm tələbəsinin, ə, dəqiq adamın fikirləri deyil. Ona görə yəni burada heç nə yoxdur. Sadəcə bu məsələlər barədə aydınlıq gətirmək lazımdır. Və salam. Yəni, mən istəyirəm bu məsələdə çox danışım və s. Biz səndən nə istəyirik, onu istəyirik aydınlıq yetir. Özə biz necə, bütün qardaşlar, yenə məsələni qaldırırsan bir-iki nəfərə aid. Bu, hamımıza aiddir. Bu, bir-iki məsələ, e, nəfərin məsələsi deyil. Şəxsi məsələlər sən kimsə var, get özün həll elə onlarla. Ona yazmaq, cəmatın arasına bıraxmaq, özdə o, əksinə o sənin xeyrivə deyil. Əksinə bizim səndən tələbimiz əqidədə, minhəcdə aydın olmağımı istəyirik. Ona görə Və məsələn, hakim barədə mövqeyi nədir? Biz müsəlman deyirik hakimə. Öz hakimimizə müsəlman deyirik. Sən nə deyirsən? Biraz aydınlıq gətirir. Hətta xavariclər üçün maraqlı olacaq. Görək, sən onlarlansan, yoxsa bizimlə. Və budur məqsəd, budur xülasə. Elə bax, bunu demək istəyirdim. Allah subhanət hələ bizi sabit eləsin. Lakin yenə e, hüsnül müsəlman qalasını oxuma zikirləri. Yəni, konkret cavab ver, Badina bu məsələdə budur, budur, budur və salam. Yoxsa, e, mən cavab verir, cavaba cavab, məsələn, bu uzanacaq, belə başlayacaq, danışın yarısı müsəlmanın qalası zikirlər və s. Burada söhbət, özü də gətirmirsən o bəddua eləmək, o Əbu Cəhəlizada, o kafirlərə idi. Sadəcə sənə nəsiyyət olundu ki, sən kimi bəddua eləyirsən? Öz qardaşları var. Özü də Ərafada. Gözləyirsən Ərafanı ki, buna görə. Yəni, niyyəti dəyişmək lazımdır. Niyyət, e, insan hədsə gedəndə, ümumiyyətlə, ibadət eləyəndə niyyəti məqs əsas məqsədlərdən biri, ibadətin məq məqsədlərindən biri əsas, insanı islah olmağı üçündür. Amma sən bu cür gedəndə həc sənə heç təsir eləməyəcək islah olmağı üçün. Lənətdə və s. Xüsusən də e, Şeyxülislam da deyir, rəhəm Allah, səhir rəydə budur ki, İbn Teymiyyə. Səhih rəy budur ki, müəyyən şəxs lənət olunmaz. Ona görə baxmayaraq araq içənə, çəkənə, daşıyana və s. ümumən lənət gəlib, lakin sahabələrdən biri içmişdi. Lənət deyəndə dedi, lənətləmə, o Allah və Rasulunu sevir. Və səhv ki, kimləri bəddua və lənət edirsən, öz işindir, yenə hər halda. Yəni, bizdən nəsiyyət dedin, nəsiyyətdir. Sadəcə, səndən tələb olunan o məsələdən danış. Amma başqa şəxsi, onlar mövcuddur, onlarla ged özün həll elə, mənə gəlir ki, bu ən düzgün e, məsələ budur, mövqey budur və salam. Allah subhanət hələ bizi eşi faydalanlardan etsin və bizi sələfin yolunda sabit etsin. Və salamu aleykum və rəhmətullahi və rəkatuhu.